Quem vem puxando o bonde, quem, quem, vem puxando o bonde de G3 AK Trovão. AK Trovão, AK Trovão. Radinho na cinta, mochila nas costas, colete no peito e ouro no cordão. AK Trovão, AK Cadinho na cinta, mochila nas costas, colete no peito e ouro no cordão. Dinheiro na mão, a calcinha no chão. Bandida sentando no trovão. Eles pode tentar, pode tentar. Só que na tropa cês não põe a mão. Tá Mac, tá bom, Tá ela joga pra mim. Sou jogador caro dessa seleção. CK, Drogba, tô com meu time no campo. Eles me olham de canto, eu vou seguindo driblando. Eles não manjam do trampo, fazendo um brinde pro santo. Trocando de pente eu canto, trocando de flow sem o grampo. Atirador eu franco, clonando suas pontas do banco. Ela sentando no banco, ela sentando eu banco cofre parece um banco. Ela molhada no canto, jogando a no cano, jogando a no cano. Porsche, carreira vermelha, sangue, fura AK de longo alcance. Polo, Darmani, Paco, Rabani, gata, senta, mas não se canse. Porsche, carreira vermelha, sangue, fura AK, de longa alcance, Paco, Rabani, Polo, Darmani, Gata, sentar, mas não se canse. Descarregar no blindar, ei, ela querendo brindar, ei, rebolando no AK, ei, hoje só vai trovoar, ei, sou proibidão da CK, ei, põe o furar fura pra cantar, ei, deixa lá rebolar. Zara, ei, ela sentando na vá, ei, de cavaleira a cavalo, ei, gosta de tapa na cara, ei, porta joiada viva, ei, ela sentando não para, ei, ela jogando na cara, ei, ela sentando na vara, ei, AK, trovão, AK, trovão. Radinho na cinta, mochila nas costas, colete no peito e ouro no cordão. AK, trovão, AK, trovão. Radinho na cinta, mochila nas costas, colete no peito e ouro no cordão. AK, trovão, AK, trovão, AK, trovão, AK, trovão. Quem vem puxando o bonde, quem, quem vem puxando o bonde, diz DJ3 AK, trovão.